ala në mësimin e historisë së pejgamberit Alejhi Salatu ve Selam dhe përmendëm se Allahu Xhelle ve ala e ka dërgue Muhammedin Alejhi Salatu ve Selam për m'i nxjerrë njerëzit prej errësirave në dritë Sepse Ai Allahu Xhelle ve ala i cili na ka krijue, vetëm Ai është i cili ka mundësi me na e dhuru dritën e cila na e ndriçon rrugën drejt Allahut tebareke ve teala. Dhe përmendëm se nga ky këndvështrim dhe nëse kuptojna këtë pikë e kuptojmi se rruga e vetme e cila na çon tek Allahu Xhelle ve ala është rruga me të cilën është dërgue Muhamedi alejhi salatu vesselam, siç ka thanë Allahu Xhelle ve ala për të dërguarin e vet Kul, in ihtedejtu fe bima juhi ilejje rabbi. Thuaj, nëse e gjej rrugën e drejtë, nëse e gjej dhe udhzohem në rrugën e drejtë, unë nuk e kam gjet këtë rrugë vetëm se fe bima juhi ilejje rabbi. Me ata çka Allahu ma zbret mue në, në shpallje. Mue ma zbret në, në shpallje. Pra e vetmja rrugë e udhzimit është shpallja. Andaj edhe jemi tash në atmosferën e pejgamberit alayhi salatu vesselam në fillim, ku e ka pas fillimisht thirrjen fshehtas te shtëpia e Arqam ibn al-Arqam dhe jan, jan mbledh aty dhe kanë diskutu çështje dhe kanë polemizue dhe kanë bisedue për çështje të ndryshme, të cilat i cekëm disa prej tyre. Andaj vazhdojna me landën mësimore të cilën e kanë mësu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë. Edhe thamë që shumë është me randësi me kuptu çka Allahu Xhelle ve ala e ka mësu pejgamberin Alejhi Salatu ve Selam m'i mësu shokët e tina m'i mësu shokët e tina prej ajeteve të cilat neve na i sqarojnë çka kanë mësu sahabët në, në këtë periudhë janë ajetet mekkije Ajetet cilat kanë zbrit në Mekë, pejgamberi alayhi salatu vesselam 13 vite ka qenë në Mekë, pastaj 10 vite ka qenë në në Medinë. Mirpo në 13 vite kanë zbrit shumë ajete, suret e mdhaja, edhe suret e vogla. Edhe një pjesë pastaj ka zbrit në në Medinë. Po, ajo çka dallon prej ajeteve mekkie është se në ajetet mekkie flitet për çka? për Allahun ditën e gjykimit dhe çka duhet me besu besimtari prej hakit të Allahut, hakit të vetvetes dhe çka e pret ditën e gjykimit. Çka e pret ditën e gjykimit. Siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah se dy shtylla i ka imani kryesore. Pastaj vin tjerat. Allahu dhe dita e gjykimit. Allahu dhe dita e gjykimit. Nëse njeri di me besu mirë Allahun dhe e di ditën e gjykimit, çka e pret atje? Prej përgjegjësive dhe llogarisë Atëherë në shumicën e rasteve ky e ka besimin tamam si duhet. E ka besimin tamam si duhet. Andaj landa mësimore në këtë periudhë ka qenë si e përmendëm e para ja u ka mësue Pejgamberi alejhi salatu ve selam shokëve të tij se Allah është i pastër nga çdo mangësi I pastër Allahu tebareke ve teala është nga nga çdo mangësi dhe atij i takojnë sifatet, atributet, cilësitë e plota. E plota. Dhe këtu kur tham e plota, kur tham e plota, jo me atë plotësien çka na mujna me perceptue. Allahu është ma i madh se sa mundën me perceptu kokat tona. A është e qartë? Allahu është ma i lartë se sa mundën me perceptu lartësien kokat tona. Sepse e kemi përmend se Imam Shafiu ka thanë Allahu nuk perceptohet me mendje, ngase është e kufizume. E kufizumja nuk e kap të pakufizumen. Allahu xhelle ve ala. Mirëpo, absolut Çka ekziston e plotë, absolute i takon Allahut tebareke ve teala. I takon Allahut xhelle ve ala, Zotit të botëve. Andaj kjo ka qenë mësimi i parë. Mësimi i dytë ka qenë se Allahu ka kriju gjithçka. Nuk ekziston diçka. Nuk ekziston diçka në ekzistencë vetëm se atë ekzistencë ia ka dhanë Allahu xhelle ve ala atina. Çkado që ekziston, atë ekzistencë ai e ka marrë prej Allahut tebareke ve teala, i cili është El Hayy El Qayyum. Ka thanë Allahu xhelle ve ala, Allahu la ilaha illa huwa El Hayy El Qayyum. Cili është kup? A e dini, këtë të gjithë e dini se kjo ajet është ma i madh, çka ekziston. Ajeti Kursi. Po çfarë kuptimi ka? Allahu la ilaha illa hu. Allahu është ai i cili nuk meriton të adhurohet përveç Tina. Po pastaj ka thënë El Hayy i gjalli i gjalli dhe kemi përmenë se atje el ewellu el akhir i pari cili s'është paraprimë me ekzistencë dhe i fundi cili s'përfundon el haj i gjalli dhe prej tina e morin gjallrien çdokush el kajum çka është el kajum el kajum është ai prej të cilit çdo krijesë funksionon sepse ju e dini fjalën kijam është me nejtë në kom pra çdokush rri në kom duke e morë këtë Qëndrimin kam prej Allahu xhelle ve ala. Pra zhvillimi jonë, jeta jonë, frymarrja jonë, nuk frymojna vetëm se Allahu xhelle ve ala ka mundsu me, me marrë frymë. E ky ka qenë mësimi të cilën e kanë marrë sahabët fillimisht. Se na krijesat, edhe këto krijesat tjera janë rob të Allahu xhelle, xhelle ve ala. Dhe kanë zbrit ajeti ku ka thënë Allahu Tebareke Ve Teala, Inna Rabbekum Allahu Alledhi Khalaka Samawati Wal Ardë, fi sittati ejamin është Allahu ai i cili është Zoti juve ka kriju qiejt dhe tokën në 6 ditë a e dini pse i ka kriju në 6 ditë Allahu ka pas mundësi mi kriju edhe qiejt dhe tokën me thanë kun fejekunu bahu dhe bahet këta qiell, këta toka këta krejesa vetëm me një banme po pse kanë thanë dijetarët për me tregu Allahu xhelle ve ala krijesave të tina se sendet mirren gradualisht shkallë shkallë. Nuk ki mundësi mi marrë të gjitha për një herë, po vijnë gradualisht, edhe dituria nuk mirret e tëra me një herë, po mirret gradualisht, edhe Kur'ani s'ka zbrit për një herë, po është zbrit gradualisht dhe shkallë shkallë, se linuthebbite bihi fuadek, që ta forcojna zemrën tane në hakin e Allahu tebareke ve teala. Thumme steva alel arsh, pastaj është ngritë Allahu mbi arsh. Allahu xhelle ve ala qëndron mbi arshin e tina, subhanahu wa taala, qysh i takon madhërisë së tina. Ju yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hathithan. Ditën e mbulon me natë, ja mbulon natën. Pra dita është krijesë, Allahu ja mbulon me natën, që e përmendëm atje që shkenca ende nuk e njeh natën si krijesë, po nata te ata si definicion është mungesë e dritës, e që nuk është e vërtetë. E vërteta është se drita është krijesë, po edhe nata është krijesë, të dyja i ka krijuar Allahu xhelle ve ala, sepse thot yughshi e mbulon ditën me natë. Pastaj ka thënë yatlubuhu hathitha dhe njëra tjetrën e kërkojnë në në raport të ndërsjell wa shamsa wal qamara wan nujum dhe diellin dhe hanën dhe yjet musakharatun bi amri janë të nënshtruara me urdhrin e tijna pra dielli nuk lëviz vet pa koordinim dikujna nuk lëviz pa pa i thon dikuj lë, dikush lëviz po i thot Allahu xhelle ve ala lëviz dhe natës i thot dil dhe yjeve i thot lëviz ecni lundroni notoni Kë këto janë me urdhat musakharat, rrinë nën urdhrin e Allahu xhelle ve ala. Dhe shikone çfarë ajete kanë zbrit në Meke, se si ja u ka gdhend Allahu sahabeve mendjen e tyre, që me, me qenë mendje e tyre e cila mediton dhe mendon dhe nuk rri pezull, po zhvillon, andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë, elledhine jedhkurun Allah, Qiyamen, wa qu'udan, wa ala junubihim, ata të cilët e përmendin Allahun në kam, shtrit edhe ulur. Pra mendja e tyre vazhdimisht është në meditim. Çka mediton? Ma khalaqta hadha batilan. Thoin kët krim çka e ki bo Zot s'osht për për kot e kot. Kjo ka përgjithësi, kjo ka urtësi. Andaj Allahu xhallahu ala ka zbrit ajete që sahabët me me mendue. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala ala lahu al-khalq wal-amr, a nuk i takojnë Allahut krijimi dhe gjykimi. Të, të Allahut janë krijimi. Çka çka shef syni jon është krijesa Allahu xhallahu ala dhe ai e gjykon. E këtu një mesele tjetër se na nuk e kena kriju vetveten as që e kena kriju këtë botë. Andaj nuk mujna me gjyku na këtë botë. Nuk mujna na me, me tregu se si duhet m'u zhvillu kjo botë, dhe si duhet me hec kjo bot, me çfarë kanuni duhet me hec, kush e kallzon këta, ela lehul khalq, ai cili e ka krijimin, uel emr, ai jep edhe gjykimin, se si duhet me, me jetue, Allahu tebareke ue teala, andaj këto ajete kanë zbrit në Mekë për me, ka qenë landë mësimore, fillestare, tebarak Allahu rabbul alemin, i lartë është Allahu zoti i botrave. I lartë është Allahu tebareke ve teala, Zoti i botrave. Pastaj prej landeve mësimore, të cilat kanë mësuar sahabët e parë fillimisht, shikoni. Sahabët këto mësime nuk i kanë marr si informacione m'i fut n'kokë, edhe i i ki kur të vetë dikush i kallzon e kështu me radhë. Jo. kanë jetu me këto, me këto informacione, me këtë dije, me këtë ilm të Allahu xhelle ue ala, e kanë manifestu në kokat e tyre, në shpirtrat e tyre, në fizikën e tyre. Kanë jetu me këtë Kur'an, andaj kur e kanë vet Ajshën, radhi Allahu anha ve ardaha, sif lena Rasulallah, alejhi salatu ue selam, cilësona neve pejgamberin, ve euxhiz, ama shkurt, Shkurt, cilësoje pejgamberin ale, alejhi salatu ue selam. Kush a konë pejgamberi alejhi selam? Ka thonë, kane Kur'anen jemshi alel ard. Shkurt, a e doni shkurt? A konë Kur'an i cili ka ec mbi tokë? Jo, domethonë, urdhrat edhe ndalesat e Kur'anit që kanë ardhë dhe këto urtësi që kanë ardhë n'Kur'an, pejgamberi i ka zbatue në, në jetën e tina, alejhi salatu ue selam edhe kështu sahabët e tina, në maksimum çka kanë pasë mundësi. Prej mësimeve që e kanë mësue në këtë periudhë, ka qenë se nuk ka mirësi, as begati, e as diçka çka na e shijojna prej të mirave të Allahu xhelle ue ala, vetëm se burim i kësaj mirësi është Allahu xhelle ue ala. Burim i kësaj mirësie është Allahu tebareke ve teala. Pse pse kjo landë mësimore? Pse kjo ajet me zbrit në Mekë? Njeriu kur e kupton se të mirat i ka pi dikujna, kan duhet me falënderue. Nëse na e, e kuptojmë se Allahu gjithçka na i ka dhanë, Allahu nuk na ka dhanë veç këtë lang. Ja, jo, kjo është ma e vogla. Kjo nuk a interesant ki langi çka e ka kriju Allahu xhelle ve ala, sa është interesant shijen të cilën e ka kriju na me dallu se kjo është lang. Ka dallim mes të mirave dhe mes fuqisë çka e kena na në, në vetvetet tonë me e shiju që që që kjo është shije tjetër prej një, një langut tjetër. Apo, ngjyra që i dallojna, sendet që i dallojna, fuqia jonë cila na i ban m'i dallu sendet, është mrekulli ma e madhe se sa vetë këto sendet. Andaj Allahu i ka eduku sahabët e tij në këtë formë. Andaj edhe ata i shikon se janë kon njerëzit ma të meçëm n'fytyrë t'tokës. Ma të meçëm n'fytyrë t'tokës, sepse ilmin e kanë marrë prej të dijshmit. Andaj ka thënë Allahu xhelle ve ala në ajet: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nuk e kini ndonjë nimet vetëm se prej Allahut. Dhe këtu thash, mos përkufizomi nimetin vetëm nimetin e jashtëm fizik i cili doket po edhe tek neve wa fi anfusikum afala tubsirun edhe në vetvetet e juve ka argument a nuk i shifni a çfarë argumenti ka te vetvetet tona kjo gjuha i cili i dallon me miliona pije me miliona haje dhe e dallon këta prej asajna këta kush na ka krijue edhe lezetet çka na i shijojna dhe e dallojna lezetin prej lezetit Allahu na e ka mundsu m'i krijue me i shijue Kjo është fuqia Allahu xhelle ve ala. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo send çka neve e kena prej begative është prej Allahu xhelle ve ala. Syri i cili shikon mos me kon syri krejt begatitë bllokohen, a po andaj njonin prej selefit kur e kanë pyet ni dijetar ka thon përkujtoma ni nimet të Allahut ka thon msheli sytë Dhe nimeti ma i madh është syni. Ti me ta mshel synin nuk të shef mo bukuri syni jot. Ato bukuri ta la janë, po ti si shef. Kjo që Allahu xhelle ve ala ka kriju neve në formën më të mirë dhe me i shiju të mirat e Allahu xhelle ve ala, çka kërkohet prej neve? Falënderimi Allahu xhelle ve ala. Falënderimi ndaj Allahu tebareke ve teala. Prej mësimeve që i ka mësu në këtë periudhë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se Kurani vazhdimisht e përmend qiellin dhe tokën, sepse këto janë krijesat ma të mdhaja e na jena këtu mrena. Me meditu këto sende. Andaj Abu Darda ka thanë meditimi në krijimin e Allahut është ma i madh se sa namazi, sepse meditimi ta ta gdhen kokën, ta gdhen mendjen. Edhe mendja duhet mu skalit dhe mu përdor, nëse s'përdoret ajo ndryshket. Nëse nuk lodhet mendja ndryshket, Sa ma shumë që lodhet dhe rraskapitet dhe lëviz, aq ma shumë bohet ma e fuqishme. Andaj, Allahu është ai i cili ka krijue qiejt shtatë dhe tokën. Jetenezzelul emru bejnehunne. Urdhni i Allahut zbret mes tyre. Me urdhnin e Allahut ky univers funksionon. Pse e ka bo këta? Li ta'lemu që ta dini ju kush na krijesat enn Allahe ala kulli shay'in qadir. Allahu ka fuqi për çdo send. Çka domethonë për çdo send, çka të shkon menja diçka çka është send, Allahu ka fuqi për ata. Subhanahu wa ta'ala. A dhe njeriu kur e din madhërien e Allahu gjellë wa ala, nuk mashtrohet para madhërive tjera, sepse edhe ajo madhëri e cila është në sytë tonë, na çka e shofna, është e marrtë prej madhëries Allahu gjellë wa ala. Edhe sendet e mdhaja në dunja, jau ka dhanë Allahu atë madhëri që e kanë. Andaj e tërë madhëria El izzetu lillah, e gjithë krenaria dhe madhria i takon vetëm Allahut tebareke ve teala. Pastaj ka thanë n'vazhdim të ajetit, "Wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman." Dhe se dijeni se Allahu e ka përfshirë me dijen e tij çdo send. S'i del Allahut prej dijes së tij kurgjo hiç. Njeriu me jetu me këtë send, me këtë dije, me dijen se Allahu është i dijshëm për çdo send, është lumturia absolute. Është lumturia absolute me ditë se Allahu i din çdo send. Andaj këta e ka mësu sahabët e parë në periudhën kur ka ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim prej mësimeve që e ka mësu pejgamberi alaihi salatu wasallam në këtë periudhë të të davetit është se jau ka mësu se njeriu Të gjitha veprat i regjistrohen. Nuk është lan pa përgjegjësi. Nuk është jeton dhe vdes dhe mbaron çështja e tij. Ja. Po këto vepra regjistrohen. Dhe Allahu xhallahu ala le që i din, po edhe i ka shënu nëpërmjet melaqeve, që ditën e gjykimit me ta dhonë librin Iqra kitabek. Kafa bi nafsika al-yawma alayka alayhi Hasibe, mjafton ti për vetveten tane dëshmitar, lexoje librin. A vepra jote qikjo? E jemi ashtë. Andaj ditën e gjykimit kurkush nuk i thot Allahu xhallahu ala s'e kam bo. Shka s'i thot. Çka thot kthem edhe një herë. Nuk i thot o Zot s'e kam bo unë, jo e kam bo, po a ma mundson edhe një herë m'u kthy. Ndërsa njerëzit sot i mohojnë veprat e tyre. Andaj sahabët e parë janë edukue me ket mësim të madh. Po çka thon, këta e shënon. Po jelfidhu, çka e nxjerr? Çka të nxjerrësh? Uh, me nxjerr a e shënon. A me nxjerr a e shënon. Se për qata është saktue, prej anës Allahut xhelle ue ala. Ma jelfidhu min kaul, nuk e nxjerr një fjalë illa vetëm se ledejhi rakib. Afër i rri rakibi, kujdestari. Atid preciz s'i mungon atij kurgjo ti fol ai shkrun ti fol ai shkrun ti vepron ai shkrun e kur njeriu mështjellet dhe e vesh këtë qekët njohuri a ka mundësi me, me thonë diçka çka e hidhëron Allahun xhelle ue ala a mundet me ba ni hap çka e hidhëron Allahun xhelle ue ala s'ka mundësi sepse Allahu e merr në hisab e merr në llogari e llogaria është e randë sepse Allahu xhelle ue ala ka thonë shedid el e e Allahu kur të morrë në dënim dhe në llogari është i ashpër tebareke ve teala kjo ka qenë prej landëve dhe mësimeve që i kanë marrë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fillimin e shpalljes dhe kjo ka qenë gjenerata e cila është plotësuar maksimum Ebu Bekri Omeri Suhejbi Bilali Aliju klasë e lartë e sahabëve të cilët e kanë kuptu islamin e Allahut xhelle ue ala ashtu siç ka zbrit Ashtu siç kanë zbrit dhe këta njerëz kanë qenë faktor kyç për Islamin me ec në në dunja. Pastaj mësimi tjetër ka qenë se Allahu tebareke ve teala na ka kriju për sprova. Kjo dunja nuk është dunjaja ku na duhet me jetue atë jetën e e plotë. Allahu xhelle ue ala këtë dunja e ka bo sprovë patjetër me ngulit këtu në kokë sprovë jo jetë wa inna dar al akhirati la hiya al hayawan Allahu ka thënë në Kur'an se shtëpia jeta e ahiretit është jeta s'ka thënë e vërtetë po jeta Sepse kjo as nuk llogaritet jetë te Allahu xhelle ue ala. Po qysh e ka qujt Allahu dunjanë, lehwun wa laib, argëtim dhe lojë. E jeta nuk është argëtim dhe lojë. Atje është jeta e vërtetë. Andaj, njeriu duhet me pas perceptim, botëkuptim tamam për këtë dunja. Çka është kjo dunja? Kjo dunja nuk është për me jetu, po është për m'u sprovue. Andaj Allahu xhelle ue ala i ka mësu sahabët qysh fillim, që ju o ju njerëz jeni kriju për m'u sprovu. E sprova çka është? A mundet me konë sprova në përputhje me dëshirën? Atëherë s'quhet sprovë. Atëherë nuk quhet sprovë. Në gjuhën arabe sprovës i thonë ibtila. E marrtë prej fjalës bela. Na s'kena ekzistu niherë, pastaj Allahu na ka nxjerrë në ekzistencë. Jeta e dytë është, pastaj ne e kena morë. Për çka lijebluekum, me ju sprovu juve, s'ka thonë ju me jetue? Nuk ka thonë në dunja me jetue, po ka thonë lijebluekum. E kur që që kjo ajeti lijebluekum të shndërrohet me jetue dhe m'u knaq, atëherë nuk funksionon njeri si duhet. Njeri funksionon nëse e kupton venin e vet ku e ka. Po ja ndrroj venin lijebluekum. Li tetemetteu që t'ju sprovoni e ai thotë jo që të kënaqeni, atëherë nuk është e duhur. Dhe atëherë prishet, prishen dimensionet, prishet rruga e drejtë. Nuk funksionon si duhet. Atëherë të mirat edhe lumturia, edhe kënaqësia e vërtetë, edhe asgjë nuk shijon. po vetëm turbullira dhe ngatërresa. Andaj ka thënë Allahu xhalla wa ala li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cili prej juve di me punu vepra më të mira? Vepra më të mira. Andaj Allahu xhalla wa ala në këtë dunja na ka zbrit me na sprovue dhe me na nxjerr ato të mira që i kena mrena dhe me na me na shpërbly Allahu xhalla wa ala në bazë të veprave tona. Andaj Allahu xhalla wa ala e ka i ka tregu pejgamberit alayhi salatu wasalam ai me na tregu neve ka thonë alayhi salatu wasalam inna allah la yanzuru ila suwarikum allahu nuk shikon në ftyrat e juve na shpeshherë mashtrohemi se na menojna se allahu na kshir në ftyrat tona po ai na ka kriju nuk nuk na kshir allahu sa të bukur jena se bukurinë e kena të marrë prej allahu jalla wa ala ai na e ka dhuru wala ila ajsadikum as nuk ja kshir juve trupat sa të fortë jeni sa të bukur jeni në trup Këtu shikon Allahu, a njerëzit shikojnë në ftyra dhe në në pamje. Andaj sahabët i kanë marrë këto mësime qysh në fillim, qysh në në fillim. Dhe na duhet m'u knaq me këta çka Allahu na ka kriju kështu. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë për kaderin, sa i përket kaderit, ka thënë fe men radiya falahu rida. Kush kënaqet me kaderin e ka kënaqësinë e Allahut. We men sakhita falahu sukht. E kush Kush hidhrohet me kan, me kaderin, me caktimin e Allahut xhalla wa ala, falahu sukht. Ati i takon hidhrimi, i këti hidhrimi i Allahut xhalla wa ala. Pse? Sepse Allahu e ka caktu ti s'po t'knaq. E duhet me t'knaq nëse don me arrit kënaqësinë e Allahut xhalla xhalla wa ala. Kjo ka qenë mësimi të cilin e kanë marrë sahabët se kjo jetë është bo për mu sprovue dhe jo për mu jetue. Pastaj prej msimeve çka i kanë marrë ata Në këtë periudhë të thirrjes pejgamberike dhe thirrjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë se Allahu xhalla wa ala e ndihmon çdo rob i cili mbrohet dhe strehohet te Allahu xhalla wa ala. Pse kanë zbrit këto ajete? Sahabët në fillim kur kanë ardh dhe e kanë pranu Islamin, atmosfera që ka mbizotru n'ata ka qenë atmosferë e vrashtë, Andaj ka thënë ve a'rid anil jahilin, largoju injorantave. Pse me ju largu injorantave? Sepse sun merresh vesh me ta. Injoranti nuk ki mundësi mu mor vesh, se njeriu për mu mor vesh me dikan, ma s'pakti duhet ai me pas një lloj perceptimi, çka je ti fol dhe çka po të fol. Andaj Allah ka thënë ata s'morrin vesh. I ka qetësu sahabët. Ju jeni në një atmosferë të errët, në një atmosferë të vrashtë, nuk ju kuptojnë njerëzit, misionin e Allahut nuk e kuptojnë, jetën e vërtetë nuk e kuptojnë, ringjalljen nuk e kuptojnë, kiametin nuk e kuptojnë, llogarinë nuk e kuptojnë. I kuptojnë vetëm hajgarët dhe zbavitjet dhe argëtimet. Kurgja tjetër dhe dija e tyre është qekaq. Ma anej ata nuk shofin. Allahu ka thonë, Wa huwa yatawalla as-salihin. Që të thonu se Allahu i ka në dorë njerëzit e mirë. Kjo ka qenë mësimi të cilën e kanë marrë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve të tjera ka qenë se Allahu xhalla wala nuk i ka kriju njerëzit për mu argëtue dhe për mu zbavit pa Allahu prej neve njerëzve sikur që Allahu xhalla, na nuk jemi të vetmet krijesa t'Allahut Na jena nja prej krijesave të Allahut. Allahu ka shumë krijesa. Wala ya'lamu junud rabbika illa hu. Nuk e njeh ushtrinë e Allahut përveç Allahu. Krijesat e Allahut kurkush nuk e di veç Allahu xhalla wala. Na jena nja prej krijesave të dobta. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dhe njeriu a i krijum i dobt. Me gjithë at dobësi ai ai shfaq krenari dhe fodullok dhe mendjemadhsi. Allahu xhalla u ala i ka mësu sahabët e parë që ju o ju njerëz jeni kriju për një qëllim, vetëm një qëllim. E realizoni, fitoni. Nuk e realizoni, dështoni dhe ky dështim ka pasoja të rana. Edhe ajo është xhehenemi i Allahut xhalla u ala, dënimi me me të cilin s'ka mundësi as koka me perceptu sa është i ran. Andaj Allahu xhalla u ala ka zbrit në këtë periudhë që belillah fa'bud vetëm Allahun adhuroje. Belillahe a'bud, vetëm Allahun adhuroje. Pse kështu ka zbit kjo formë, ky tekst kështu, n'këtë formë? Sepse kanë pas qindra t'adhurum ata. Latin, uzën, menaten edhe shumë shumë të adhurum, simbole dhe shenja të adhurimit plot. E a kon e rëndë me, me, me shrrënjos njerin pi krejt atyre adhurimeve dhe me ja drejtu vetëm Allahut xhele ve ala. Andaj kanë zbrit këto, këto mësime që njeriu ta formojë personalitetin cilin e don Allahu xhele ve ala. Belilla, vetëm Allahun, fa abud, adhuroje Allahun xhele ve ala. Zemra jote, koka jote, shpirti jot, fizika jote, gjua jote, le t'jet vetëm në adhurimin e Allahut xhele, xhele ve ala, ve kun minesh-shakirin. Dhe bëhu prej falënderuesve. Dhe bëhu prej falënderuesve. Patjetër me falënderu Allahun xhele ve ala. Patjetër me falënderu Allahun tebareke ve teala. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë kuptue këto mesazhe dhe i kanë mësu si duhet dhe jau kanë përcjell njerëzve këto këto mesazhe dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka pa se një sahabi i ka kuptue çështjet si duhet me argumente me fjalë t'Allahut xhele ve ala Çka i ka bo? Ka thënë msoja vllaut tand, i cili s'i ka ditë, e kështu me radhë. Kur e ka pa ndonjë sahabi, i cili ka mrri një shkallë ma t'lartë të dijes, e ka dërgue në popuj tjerë, që t'jau përcjellë mesazhin e Allahut tebareke ve teala, që mos ngurojnë me përcjellë mesazhin e Allahut xhele ve ala. Në krejt këto mësime që kanë zbritë, Pe shifni se kurkund s'po përmendet xheneti edhe shpërblimi i Allahut xhele ve ala. Kjo një urtësi tjetër që kanë përmend dijetarët se sahabët e parë, sahabët e parë dhe me këta e përfundoj, sahabët e parë. Ajetet e para që i kanë mësue, s'ka qenë xheneti dhe të mirat e Allahut xhele ve ala në ahiret. Pse? Që ata ta kuptojnë njëherë Krijuesin, fuqinë e Krijuesit, Allahu kush a, çka i takon Allahut, pastaj shpërblimet vijnë pa fund. Kur ti Allahu kënaqet me tije, shpërblimet vijnë pa fund. Qysh Allahu xhele ve ala ju jep njerëzve këtu në dunja, ju jep edhe në ahiret. Ve ektheru tefdila, e atje ka edhe ma shumë nderime, ma shumë shkallë ka te Allahu tebareke ve teala. Andaj sahabët fillimisht e kanë mësu Allahun, kush është Allahu, me çka cilësohet Allahu, pastaj shpërblimin. Pastaj shpërblimin. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyje ka thënë, mesazhi kuranor sillet në tri boshte. Mesazhi kuranor, krejt Kurani çka fol, sillet në tri boshte. Tri mësime kryesore i ka. Mësimi i parë është me njoft njeriu Allahun. Çka i takon Allahut? Më e më, krejt Kurani sillet qito qito mesele. E dyta është se në çfarë ligji funksionon universi. Sepse na jetojmë n'qatë. Dhe e treta është se kush është njeriu. Këto janë krejt boshti i Kur'anit sillet n'këto, këto mesele. Kur njeriu e merr vesh kush është ai, çfarë njeri është, çfarë komponente ka, pi çkajt përbëhet, Çka i duhet, çka si duhet, e para. Ku ashtu jetu, në cilin univers ashtu jetu, në çfarë bote e rrethon dhe e treta, kush është krijuesi i kët kësajna? Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo ka qen formimi i personalitetit të parë tek pejgamberi, tek shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këto mësime i ka marr pejgamberi s.a. prej Allahut e janë përçue deri tek sahabët, andaj edhe neve duhet m'u cilësue me këto cilësi që i kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Dhe me këto cilësi është i kënaqur Allahu te bareke ve teala. Lusim Allahun xhalla wala, që Allahu te bareke ve teala t'na mundësojë me kuptue fjalët e Allahu xhalla wala, me meditu në fjalët e Allahu te bareke ve teala, me kuptu fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse e gjithë lumturia dhe e gjithë kënaqësia është në kuptimin e fjalëve të Allahu xhalla wala dhe jeta në hijen e këtyre fjalëve. Nuk ka lumturi pos në në këtë çka e ka zbritur Allahu te bareke ve teala.